miji inafanyika hivyo unadhalilishwa wanachuoni wa al-sunna wal jamaa na watawala wa Shia waliweka sehemu ya kutupia takataka kaburi la Abu Hanifa Baghdad ilikuwa hivyo na watu wenda kukidhi haja aima lakini kwa sababu walisimama katika misimamo ya sawa sawa humu kiliandikwa kitabu pia hapa wakatukana na wanawachuoni au kina Sheikh Nasuru Bacho pia vitabu vya Kiswahili na sisi tulisoma pia wakitukana au nyinyi hamjui pia sasa kwani tutakapozungumza jambo hili si la sawa hili liko hivi hajatukana mtu kwamba anakufurishwa hamna hajakufurishwa mtu ukikufuru utakufurishwa kweli na kama hujakufuru ukufurishwi isipokuwa kubainisha kwamba hili ni kosa si kumkufurisha mtu sio maana yake hivyo na kuambiwa watu kwamba tuifuate njia ya masahaba si kwamba sisi tumetoharika hatuna dhambi hata moja haina tafsiri hiyo wala maswahaba wakisema kwamba ni waadilifu kwamba hawakosei uadilifu sio hivyo soma katika subulu salami alimamu sanaani anavyoelezea uadilifu ni nini uadilifu sio hivyo mwadilifu ni mtu ambaye upande wa mema yake ni mengi kuliko makosa yake si kwamba mtu hawezi kukosea haiwezekani si hivyo wala hatuzungumzii upande huo sisi kuifuata njia ya maswahaba ndiyo uislamu wa sawa na mtu ukitaka uislamu wake usahihi aangalie as-salaf walifanyaje hilo ndo ambalo tunalinadi biidhnillah katika uhai wetu na mpaka kufa kwetu pia Allah tuthibitishe tutanadi hivyo kwa sababu huo huo ndo mwenendo wa sawasawa na hiyo ndo tariqa ya sawasawa ambayo watu wanatakiwa waifuate waislamu waifuate njia hiyo na hiyo ndiyo njia yenye ya kuokoka kama alivyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam aba ma ana alaihi wa ashabi ni lile kundi ambalo mimi niko juu yake na masahaba wangu pia wapo juu ya kundi hilo wa fi musannaf ibn abi shaybata an wathila ibn al-asqa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu صلى wasallam la tazaluna bi khairin hamta hamtaacha kuwa mpo katika kheri maadama fikum muda wa kuwa yuko miongoni mwenu maraani yule aliyoniona mimi wasahabani na aliyesuhubiana na mimi kwa hiyo watu waliomdiriki sahaba mtume wapo katika kheri wamemuona nani sahaba mmoja tu atawafahamisha ule Uislamu swala kama ya mtume masahaba walikuwa wanakwenda kwenye miji sema leteni maji ya udhu kaeni niangalieni ninatawadha kama nilivyomwona mtume natawadha Madina anaanza kutawadha muangalia wala utashindana na mtu mwingine udhu ule utakosikia hapa na wewe hawezi kushindana ndio maana nimeuliza hapa jana pia nilisema hivi eh, mtu akitawadha atia vidole vyake puani alikufundisha sahaba hakuna tabiina watibau tabiina amekufundisha nani vitabu vya dini hakuna wewe umpata wapi kama umekosea kwenye udhu kwa nini mengine ukubali kwamba unakosea pia yani ukikosolewa kwamba kupandisha maji puani si kutia vidole yavute maji alafu unafanya istidhari sunna kupenga hapo umekosea au utakuwa ukubali kwamba ah wale bwana mawahabi yao kwamba kusukutua kwa mawahabi na kupandisha maji puani kwa kiwahabi ndio hivyo eh sasa kama huku utakubali kwengine kwa nini ukikosolewa huwa hutaki haiwezekani ukisema kwamba kwa maana wale wote waliopita huko wote wamekosea ah, ah sisi hatuzungumzi hivyo lakini kama atakuwa mkosea atakuwa mkosea na haimaanishi kwamba hawakuwa wanazuoni sio maana yake hiyo kukosolewa kitu fulani kwenye kitabu fulani si maana yake huyu mtu hakuwa mwanachuoni sio maana haina maana hiyo katika ulimwengu wa kielimu hakuna maana hiyo kabisa kurekebishwa kitu fulani kwenye kitabu fulani si maana yake hakuwa mwanachuoni haina maana hiyo isipokuwa ikiwa lime, alikupatia katika sunna na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam fuata kile kilichopatia katika sunna na yeye kama alifikia daraja ya jitihadi atapata thawabu ujira mmoja hivyo ndo maneno ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kukosea kwake yeye kwa jitihadi sio kukosea kwako wewe baada ya kubainikia sunna yeye atakuwa apata ujira mmoja wewe ukisema kama motoni tukaingia sote yeye ataingia kwa sababu tayari ulikuwa ni mujitahidi yule wewe sasa mjinga ambaye hukubali hili ndio utenda peke yako baada ya kubainikia haki fuata haki huyu mujitahidi atapata ujira mmoja katika lile kosa ambalo amelikosea ikiwa ana daraja ni akiwa ni mujitahidi lakini wewe ikikubainikia haki wewe si mujitahidi ukabainishiwa haki huwezi kuliandama kosa la huku na ukisoma vitabu vya wanawachuoni viko wazi katika hilo bali mpaka vitabu vingine vya kishafi utaona alimamu nawawi rahimahullah anasema hadithi hii ingelimfikia imam shafi angesema hivi na yeye anaizungumza ile hadithi hadi kama hadithi ya kutenguka udhu kwa kula nyama angamia namna alivyoizungumza au alimamu albayhaqi namna alivyozungumza wote katika wanawachuoni madhhabu ya kishafi lakini angalia alivyoizungumza kwamba wakairajihisha hadithi kwamba ni sawa sawa na wakazungumza na haya ndo madhehebu ya limamu ash-Shafi'i na ndio maana katika madhehebu ya kishafi kuna ashabul wujuh pia wapo lakini mambo yazungumzwa kielimu si kwamba ni kwamba kama kejeli kikosodea kitu fulani kwamba fulani hajui kwa umemfanya fulani hajui wewe mtu wa juzi unajua zaidi basi masala si hayo masala si juzi wala jana hata uko mbele watu watajua mambo mengine lakini ikibainika haki ndio inatakiwa kufuatwa huyu hakuwa amejua haki sio maana yake kwamba kwa mcha Mungu hakuwa mwanachuoni lakini katika hili kuteleza inawezekana kama hivyo ndio ninawauliza mimi kwani watu wangapi mliowaona wakitawadha hivyo watu wangapi mwaona wakitoa salamu assalamu wanavyo alhamdulillah wala kitabu hivi vya hivi tumesoma sote humu mpia tumesoma hizo babu majaa mpaka huko mukaddimatul hadhramia wapi kuna maneno mtu kutoa salamu afute mikono usoni hakuna astaghfirullah mara tatu hiyo ameleta nani huyo aliyefanya hivyo sio shekhi sio shekhi inawezekana milango yote anajua sio shekhi lakini akikosolewa ikawa imethibiti unatakiwa uache lile kosa na hauvui kwamba wewe sio shekhe tena au wewe kwamba sio imamu tena ili kosa likithibiti liache na huo ndio uislamu sahihi kwa hata mimi hata fulani na fulani akithibitishiwa kosa anatakiwa aliache mahali hapo umeteleza sawa kama la hapa mbele tutasema jamani jana kuna maneno fulani yale hayako sawa kumbe hadithi ile iko sawa sawa sawa sawa ni moja kadha wa kadha wa kadha ndio uislamu ulivyo sababu sio biashara yangu kwamba nikikosea kesho nikija kusema mbele yenu ah kumbe hafai tena hapa ndio uislamu ulivyo alimamu shafi ameulizwa maswala sabiini katika darasa lote akasema la alam wallahu alam wallahu alam masala sabini tasajia kinasiye ambao bado mchango wako haujulikani chote katika dini wewe mwenyewe wataka kusaidiwa kukosea mimbabi aula lakini wasichukue wa tafsiri kwamba watu fulani wanaokufurisha watu watu fulani wanajua mashekhe wote hawajui ni wao tu mashekhe fulani isipokuwa shekhe wao tu hizo kauli hazipo katika mambo ya, ki, ya kisomi hazitumiki wala hazina nafasi mambo haya mazungumzo yanazungumza watu wa mtaani ambao hawashughulikii mambo ya kielimu ndio wanazungumza maneno kama haya imenifanya nichukue muda mrefu kuzungumza mambo yale lakini utastahimili kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wallahi la tazaluna bikhairin na hapa kwa Allah hamtaacha kuwa mpo katika khairi maadama fikum marraa marraani muda wa kuwa yuko miongoni mwenu alimuona yule aliyeniona mimi wasahaba man sahabani na alisuhubiana na yule alisuhubiana na mimi kwa maana huyu amemuona sahaba kuna mwingine hajamuona sahaba amemuona tabi'i sawa ambaye alimuona nani sahaba pia yumo katika khairi amemdiriki tabi'i huko lakini yupo katika nini khairi kwa sababu huyu alimuona alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wakisafiri hivyo wanasema kwamba wewe uliwahi kum kumdiriki sahaba fulani ndiye niambie amekufahamisha nini katika dini kile alichokipata kwa mtume sallallahu alaihi wasallam watu wanasimuliwa wanasimuliwa mambo ya Uislamu mtu anatoka pale ampata ilmu kumbe elimu ni kile alichosema nani Allah analichosema nani mtume sallallahu alaihi wasallam na kile alichokipokea nani masahaba wakakisimulia hiyo ndio ilmu ilmu haiyotu kwamba mtu amelala akasema ulivyo nimeota kadha kadha nimeota wataota wengi sana لكن علم ينصوم انما العلم بالتعلم الامام البخاري متجا متجا هivo انما العلم بالتعلم علم نكو كجفونزا كو كسوم كذلك حديث يا صحابه الارباض بن ساري السلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوصيكم بتقوى الله نكوسيني كمشى الله والسمع والطاعه نكوسيني usikivu na utiifu wa in abdun habashiyun hata kama ni mtumwa wa kihabeshi mtawala aliyetawala si mkuraishi si mwarabu huko mtoka habasha huko ndio amewatawalia riwaya nyingine zinasema hata kama kichwa chake kama zabibu kavu huyo mtawala tumeelewana riwaya nyingine hata kama nywele zake za koto zile za kibantu nywele zake ukiangalia kujisokota za, za kujisokota sokota mfuateni yani kwa maana ukimwangalia mandhari yake si nzuri alivuka lakini ndo ametawala sawa mtini na huu ni msingi mkubwa kuhusu kuishi na watawala hili ni jambo litakiwa lifanywe watu wa darasa maalum ahli sunnati wal jamaa aqida katika upande wa kuishi na watawala ima wema au waovu haya ni mambo yatakiwa kudurusiwa sio yadurusiwe haya mambo na kuna mambo lazima tuyaseme na kuyakumbusha pia namna asalafu walivyosimama hata katika hii miji na kuizungumza dawa salafia kuhusu watawala na kuhusu kuwatii na namna walivyokufurishwa na watu kusudia kuwaua na baadaye mambo yalivyogeuka ikawa wale wanaowapinga wamerudi chini zaidi kuliko wale asalafu sitaki kulizungumza hapa lakini kuna haja ya kuzungumza muhadhara maalum lazima izungumzwe historia kama alivyofanya Sheikh Rasalani hafidhahullahu ta'ala alivyowaambia watu wa Misri kama hamutaki itikadi ya salaf kuhusu mtawala huyu Mursi wataka kumtoa basi oneni oneni wivu kwa wake zenu na watoto wenu wa kike sababu huyu mnemchezea kesho akiamrisha mtakimbie nyinyi mtaacha watoto wenu wa kike na wake zenu kama hamtaki akida tusalafi basi kuweni na wivu bakisheni hilo hawakutaka yakaenda yaliyokwenda mambo yakaharibika akaja vile alivyozungumza akawaambia sikuzungumza yale kwa wahi lakini nimezungumza kwa sababu ya Qur'ani na Sunna na uelewa wa salaf ndio ulionifanya nizungumze vile kwa sababu yalikuja kujiri hayo hayo aliyozungumza alafu na kulalamika maduka letu wamevunja ndo kazi yao hiyo ndio maana ukaambiwa kuwa mtiifu uliambiwa hivyo wewe utakimbia utachamke sasa uwezi kesho na kuja kulalamika kwamba jamani eh, mimi mke wangu ah, watakuuliza pale mwanzo ulifanya nini sasa kama watu basi hatu itikadi ya salafi hatutaki kuhusu kuhusu watawala basi hatuoni wivu pia basi bakisheni la wivu peke yake litoshe kulinda hawa wake zetu kulinda binti zetu wasidhalilike tubakishe hilo pia lakini ukitaka kusimulia mengine yasimuliki katika vikao kama hivi mambo ambayo watu wanayajua lakini kwa sababu ya mwongozo huu mtu anaweza kusema mimi nakubali hii dawa salafi yote ninakubali isipokuwa hili tu niacheni nikisema hivyo mwajua hilo tu msiniambie kitu kwa nini usiambiwe na lipo katika maandiko lakini angalia namna walivyoishi as-salaf na tawala walizopitia kuna mtu kama Hajjaj bin Yusuf al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema siku ya kiyama watu wa nyumati zote umati zote wamchague mtu muovu wao umma zote zilizopita wamlete mbele ya Allah kwamba huyu ndo muovu wetu kuliko wote sasa sisi tunawapelekea hajaji mmoja tu anawatosha tutamwambia huyu na sisi tuna huyu hajjaji wetu sisi Al-Imam Ibn Qayyim Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema akimtaja hajjaji sema simrehemu wala simlaani nataja jina tu basi inatosha Allah anajua mwenye mja wake atamfanya nini lakini masahaba walikuwepo wakiswali nyuma yake nyi mwaweza nauliza swali mwaweza na hamwezi simkifanya itikafu za kuwalani mtaweza vipi eh kwa sababu ile akida salafi haipo kwa sababu ile akida ya salafi ile ndio hiyo tunaoilingania sie na hiyo ndio kututoa roho zetu kwa hiyo hiyo tu si kwamba tuna mshahara wala tuna kadi chama chochote hiyo tu imetoa roho za watu kwa sababu ya kuambiwa watu wasifanye hivi sasa nani anayelingania amani na utiifu kwa viongozi na watu wengine wasema hivyo kwamba tutumika ukija watumika wewe ukizungumza maneno kama haya Marekani hakulipa hela yani kama hivi ninavyozungumza mimi kuna dola ninalipo kama hivi yani Marekani pia dawa hii wanaiunga mkono tusiwe ni hivyo na dini haiko namna hii sitachoulizwa kwa Mola wetu wallahi ni dini yetu marabbuka wama dinuka man nabiyuka kuhusu mtu alilewa akupigwa bakora alizini akupigwa bakora misimtawala nitafanya dawa nitamlingania mtu kuhusu kulikuwa kuna baa nitafanya dawa nitalingania kadri ninavyoweza la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha pale usipoweza basi ukalifishwe na sheria na hivyo wameishi maswahaba waliishi na maimamu pia waliishi na watu waovu walikuwepo na hizo tawala ovu kuliko hivyo unaofikiria wewe zilikuwepo kuliko unavyofikiria lakini walikaa watu wameadhibiwa watu wamefungwa magereza bila sababu Imam ahmed amefungwa huyo ni imamu amemfunga mbona wachuoni kwa sababu ya bid'a tu ya kuumba Qur'ani kwamba qurani ni kiumbe Imam Ahmad anakataa na amepigwa mijeledi ameadhibiwa mwanafunzi wa Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala lakini imepunguza nini kwa Imam Ahmad haijapunguza kitu imamu dunia haijapunguza chochote katika elimu yake lakini alipokuja kuambiwa tufanye maandamano huyu mtawala anasema Qur'an ni kiumbe kaka yake ni katika watu waliounga mkono anawaambia addima addima damu za waislamu damu za waislamu pia akawaambia huyu mtawala akiwa muovu uovu ni wake yeye mkitoka barabarani atakuja kwenye majumba yenu lakini uovu wake anaweza asije kwenye majumba yenu nyinyi mkasomeshana Qur'ani mkasomeshana Sunna akatoka mke wako amjistiri mtoto wako amjistiri ukitoka tu atakufuata kwako je hayo ukizungumza tu kwamba ah woga haya mashujaa wenzetu endeleeni na si woga tumekaa mashujaa wenzetu endeleeni kama baadaye hamkurudi kama unajua eh, unajua bana tuliambiwa haki itaipata mbinguni wajua leo si tulijua wakati ule ndo tukasema na mimi ninasubiri huko mbinguni nikapata ah usisubiri pambana tu pambana tu usimchezee mtu ambaye akisema anafanya hata ukikaa wewe huwezi kukubali mtu ajikuchezea mpaka kwenye kiti chako ndio ilivyo huwezi kukubali hivyo lakini watu warudi katika mfumo wa as-salafi salih yaya maneno yakizungumzwa si kwamba watu wanaunga mkono dhulma hapana ndio itikadi mtume alivyotuambia na kuna watu ukisoma hadithi wanazikejeli mtume anasema wa in dharaba dhahraka dharaba dhahrak hata kama ataupiga mgongo wako wa akhadha malaka akachukua mali yako mtawala wewe subiri subiri muombeni Allah subhanahu wa ta'ala haki yenu muombeni Allah haki yenu lakini useme kwamba ni naiwavyo bora kufa hapana mtume akusema bora kufa akukwambia hivyo muombe Allah haki yenu kwani kiyama sikipo hesabu siipo Qur'ani tunaisoma hii wataletwa watu wote mtoto aliyezikwa hai na baba yake ataulizwa sikwambii mwingine mtu mzima mtoto na umemzika baba mtu ndiye alifanya hivyo ataletwa siku ya kiyama ulizo muna, wasiwasi gani wa vitu vingine kwamba havitoletwa wala watu hawatoletwa watu wafanye subira watu wafanye subira lakini baada ya maisha haya yako maisha mengine tukiishi na uislamu sahihi ndio natija ya kheri huko tunakoenda itakuwa ni nzuri zaidi Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa kwa zile dhulma watu walizofanyiwa na kitu mbalimbali mambo mbalimbali unafanyiwa lakini wewe thibiti katika uislamu wako sasa usiharibu dunia yako na akhira yako ikawa umekula hasara vyote hayo mambo lazima yazungumzwe na wanaozungumza ni ahli sunna wal jamaa as-salafiyun ndio wanazungumza maneno mfano kama haya wengine wazungumzi kama hivi kwa sababu hiyo tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala hajapewa wakati na wao ni wapinzani wa hiyo da'wa ad-da'wa salafiyya kwa hiyo usikum bitakwa Allah was-sam'i wat-ta'a wa in 'abdun habashiyun fa innahu man ya'ish minkum kwa hakika mambo yalivyo yule atakayeishi umri mrefu miongoni mwenu maswahaba anawaambia yara ikhtilafan kathira ataona tofauti nyingi katika hii dini wa iyyakum wa muhdathati al-umur kwa tofauti manake yatazushwa mambo ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa iyyakum wa muhdathati al-umur na tahadharini na mambo ya kuzushwa huko mbele huko yakizushwa mambo katika dini tahadharini na haya yatakayozushwa fa innaha dalalatun hakika huo ni upotevu hayo yote hayo ni upotevu hayo yatakayozushwa ni upotevu faman adraka dhalika minkum yule atakayediriki hayo miongoni mwenu fa alayhi bisunnati alazimiane na mwenendo wangu mimi na mafunzo yangu na sunna zangu aangalie huu uislamu wangu kwa hiyo hata watu wazusema mambo mangapi katika dini hata kama ubaki peke yako katika mji wa tumbuto katika bid'a usiseme kwamba ukahudhuria baki fa alayhi bi sunnati wewe ule mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam toa khutba za ahli sunnah wal toa darasa za ahli sunnah wal toa mawaidha ahli sunnah wal hata kama watoto pinzani rakiz katika aqidati ahli sunnah wal isbir nafsaka ala sunnah isubirishe nafsi yako katika sunnah waqif haythu waqafa alqawm na sangaa waliposangaa watu walipoishia maswahaba hapo kwa kufa amma kafu na acha walioyaacha maswahaba ambalo wakunisema usiliseme baki walipobaki wao fa innahu yas'u kama wasi'ahu yatakutosha wewe leo atosha maswahaba katika hii dini hakuna kitu ambacho wewe kitakuwa unakihitajia katika dini wao hawakukijua yatakutosha katika dini iliyowatosha wao baki katika uislamu ule wa watu wa mwanzo فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين na sunna na mwenendo wa makhalifa wangu wema almahdiyina wenye kuongozwa addu alaiha bin nawajidh ziumeni sunna hizo kwa meno ya magego kuweni wakakamavu hasa wakati wa fitan na makundi mengi makundi mengi yamedhihiri leo ahlus sunnati wamefanya mihadhara na shekhe wetu tangu wakati wa hizbu tahriri vijana wengi wanaozungumza hivi sasa kwenye mitandao wala hawamo wakati huo na wengine bado wako mtaani na wengine wako katika mambo mabaya mabaya kabisa isibu tahriri ikabainishwa wakapatikana watu wakaelewa yamekuja makundi mbalimbali kiharakati na watu wamefanya wamezungumza maneno mengi na wameshawishi vijana wengi na pia makundi kuna watu pia walikuwemo wakati huo lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaleta khairi ya hii da'wa salafia hivi bila hii da'wa salafia nani angeweza kutoka kwenye ule ukhawarij ule kuwa wakati ule bila hii khairi Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea kwa tuna haki ya kujifunza na kuihifadhi na kuitekeleza na kuwasimulia watu wengine kwamba wahifadhi neema hii ya da'wa isiharibikie mikononi mwetu sisi kando fitan tukaharibu hii khairi kuna watu mbalimbali wameacha mambo mbalimbali wametofautiana na watu jamaa zao wengine wengine katika biashara wengine majumba yao mkosana na wake zao kwa hii da'wa salafia watu hawataki sasa sisi tu, watulivu tujenge hili jengo kwa sababu ya kuwanufaisha watu kuja baadaye lakini tukianza kuchokoana vidole sisi kwa sisi tukaacha kuushika huu mwenendo madhubuti tukawalegelege hivi haito haitokwenda mbali na hasara tutapata sisi hautopata uislamu lakini tuna haki watu wajifunze kama tuamua kusoma tusomeni tusifanye ni maskhara kama tuamua kusoma hii dini tusome na weka kama mzungumzaji kwenye dini soma usisikilize maneno ya watu kwamba tusoma miaka mingapi tusoma kadha tusoma kadha wewe unafaa kwenda huko usisikilize tunahitajia sana wallahi na kuelezeni jambo la kusoma sivyo tunavyolifikiria tukitaka kunufaisha katika umma kuwa ni watu baadaye tutakaofaa na watu wazima mtakaofaa kutoa rai kuwaambia watu tuteseke hivi sasa tukiwa tuna umri wa udogo lakini ilmu usifikiri kwamba ni kama take away tukula yaumun au yaumain yauman au yaumain la ilmu haisomi hivyo ilmu inataka kudhibiti vipengele vyake na hilo ni jambo la kuleleka katika ilmu suala la hii da'wa salafia tushaikubali eh ndio nini kama mtu wote aweza kuzungumza kwa sababu amekubali aweza kujisemea tu hakuna maelekezo wanaochuona wanavyosema wakati gani utasema neno gani sasa hivi usiseme hili utatanguliza hichi hiki nyamaza kwanza hapa hakuna mambo au unaweza ukayajua tu mwenyewe tu lazima huu mwenendo tuukamateni hasa wakati wa fitan tuushike sawa sawa kwa meno ya magego lakini kuushika ilman wa amala kusoma na kufanya amal katika ibadat watu kuswali swala za jamaa kuhakikisha mtu azikupiti sunan qiyamul layl kumwomba Allah dua mambo yaliyo baina yetu pia mtu amka muombe Allah subhanahu wa ta'ala la qalbikum Allah alete baina yetu watu kuwa kitu kimoja katika hizo ala da'wa kutia nguvu kwa sababu ad-da'wa salafia achilia hizo masufi lakini ad-da'wa salafia ndio yenye nguvu katika hizi nchi zetu nchi Tanzania nzima tembea angalia watu wapo na watu wamekaa watu wanajifunza toa mtu amekaa 40 50 anasoma kaida anasoma sura al-fatiha anasoma amma anajifunza Qur'an jambo ambalo katika makundi mengine si rahisi kupata kwa hiyo hii ni neema lakini yatakiwa kushikwa kwa meno ya magegu tukikamata kwa meno ya mbele tutaponyoka hii dawa na tutakuwa ovyo ovyo tuishikeni eh wakati wa khilafu na hasa inapotokea mambo mengi na makundi mengi ya bid'a si tubaki katika mwenendo huu aliosema mtume sallallahu alaihi wasallam inshallah tasimamia hapo madhali kitabu tasoma kidogo kidogo tasimamia hapo leo inshallah taala kesho tuta endelea almuhim kwamba tumesoma ahadith mbalimbali zinazoelezea fadhila za masahaba kadhalika takwa walionayo kuthibiti kwao katika dini maarifa walionayo katika dini yote hayo yanahukumilia wajibu wa kuwafuata wao katika Uislamu na hiyo ndio njia ya sawa sawa kuangalia uislamu waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi tufanyie kazi uislamu kuanzia itikadi zetu aqidatan eh mpaka muamalat tulionao tuangalie wa miamala baina yetu pia pana sehemu kubwa ya marekebisho baina yetu tunavyoishi sana tu kuna mambo mengi katika akhlaki katika tabia tunataka tubadilike sisi sana tu baina yetu na tuambiane na watu fungue mioyo yetu tunapokosoana pia sababu nia ni kujenga nia sio kwamba watu kuwa mbali mbali kwa watu tukusudie sana tumkusudie Allah subhanahu wa ta'ala mimi naweza nikaharibu nikapewa nasaha na mtu mwingine mwingine kana amenizidi umri mwingine yuko chini yangu lakini akanirekebisha wanapokeza rekebisho pia na wenzangu mtu unasoma nao wenzio maduati wenzio watu kufungua mioyo katika hilo lakini kitu tulichonacho ni kitu kina thamani kuliko mtu mmoja mmoja katika sisi e, suala la da'wa salafia na miji yetu ilivyo tuna haja kubwa ya kujipanga na kuipanga safu yetu namna ya kuifanya hii da'wa lakini wallahi khairi iko mbele yetu endapo sitakuwa wa kweli katika nafsi zetu khairi ipo muhimu kwamba tumrudie Allah kuomba tauba istighfar kadhaa kuomba dua Allah tuthibitishe na pia watu kusafia na nia na pia watu kuwa wakweli katika suala la la ad-da'wa na ikhlas katika kusoma kwetu katika kufikisha kwetu da'wa biidhnillah Allah subhanahu wa ta'ala ataweka baraka katika elimu yetu na katika amali zetu na da'wa ambayo tunaifanya na biidhnillah da'wa itaenea kwa watu wengi wataelewa biidhnillah madhali ni dawa ya ya haq aya inasema kadhalika kuntum min qablu sio famanna Allahu alaykum kama hadakum ba'da dhalalikum fakadhalika yahdi ghayrakum kama Allah alivyoongozeni nyinyi baada ya kuwa hamkuwa katika uongofu mlikuwa katika upotevu basi Allah anaweza kuongoza watu wengine vile vile kwa sababu hidayah inatoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni kidogo kidogo باذن الله جزاكم السلام عليكم الله جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين